Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 12. rujna 1683. godine. U jutarnjim satima na osmansku vojsku koja je obsjedala Beč obrušila se vojska koju je predvodio poljsko-litavski kralj Jan III. Sobjeski. Na brdima u okolici Beča poljski kralj okupio oko 80.000 tisuća vojnika. Među njima bile su i trupe koje su doveli elektori Saske i Bavarske, kao i vojnici još 30 njemačkih kneževa. U toj vojsci ipak su najjači bili poljski krilati konjanici, husari u teškom oklopu, naoružani kopljem od 5 metara s dva mača i pištoljima. Ubici su se mogli prepoznati po leopardovoj koži i dva pera zataknuta u kacigu. U furioznom jurišu trupe koje je predvodio Jan III. Sobjeski napale su osmanske snage koje su obsjedale Beč uslijedila je bitka duga 15 sati. Na kraju su popustili osmanski redovi. Crveni šator velikog vezira dignut je u zrak, glavnina osmanske vojske pobijena ili zarobljena. Izvori govore da je pobjedničkoj vojsci trebalo tjedan dana da prikupi plijen iz osmanskog tabora. Ta zadnja opsada Beča promijenila je puno toga. Osmanlije ne samo da više nikada neće zaprijetiti Europi. Njihova moć toliko će opasti da će hasbuške snage krenuti u pobjedonosni pohod protiv Osmanskog carstva. Posljedice te bitke osjetit će mnogi, među njima i stanovnici tada malenog mjesta u Dalmaciji zvanog Sinj. Pobjeda 1683. kod Beča stavila je Habsburgskog cara Leopolda I pred ove odluke. Ili će nastaviti rat s Osmanlijama, iskoristiti pobjedu kod Beča, ili će prihvatiti osmansku ponudu za mir i onda se posvetiti rješavanju svog spora s francuskim kraljem Lujom XIV. Leopold se odlučio na rat s Osmanskim carstvom. Luju XIV. vladaru kojeg su nazivali kralj sunce dao je pravo da zauzme Luksemburg, Strasbourg te još neke dijelove zapadne Europe. Onda je Leopold uz pomoć pape Inocenta IX. počeo stvarati svetu ligu protiv Osmanlija. Liga je isprava imala dva jaka člana, Habsburgskog monarha i poljsko-litavskog kralja. Ali to su bili vladari kopnenih sila. Da bi savez protiv ogromnog Osmanskog carstva bio učinkovitiji, trebalo je u njega uključiti i pomorsku silu. U to vrijeme u Sredozemlju postojala je samo jedna vladarica mora, Venecija. Ali njoj se nije baš išlo u rat protiv Osmanskog carstva. John Julius Norvić u svojoj povijesti Venecije piše. Na ovaj poziv Venecija nije odmah poslala odgovor. Trebalo joj je više od desetljeća da se oporavi od posljedica rata za kretu. Njezin oporavak postignut je tek nakon puno žrtvi i patnji i tek je sada počela uživati plodove mira. Je li ona uistinu trebala ponovno staviti sve na kocku? S druge strane, nakon turskog poraza pod zidinama Beča, situacija se nesumnjivo promijenila. Sljedeća faza rata djelomično bi se mogla voditi na moru. Nisu li i interesi Venecije i njezino dobro ime tražili da ona usvoji aktivniju politiku? U proteklih nekoliko godina ona je u tišini trpila brojna manja poniženja od porte, koja su je skupo koštala, kako u časti, tako i ponekad u dobrim mletačkim dukatima. Zar ona nije plaćala previsoku cijenu za ono što je u stvari bilo ne više od nemirnog primirja, koje je sultan mogao prekinuti kada god je htio? Dugo su vremena vodeći ljudi Venecije raspravljali o tome što treba učiniti. Na kraju 19. siječnja 1684. godine veleposlanik Habsburškog cara Leopolda I pozvan je pred vodeće ljude Venecije. Oni su ga obavijestili da će se Venecije pridružiti Svetoj ligi. Venecija je odabrala dobro vrijeme za ulazak u rat s Osmanskim carstvom. Njegov veliki vezir i glavni zapovjednik vojske Kara Mustafa pogubljen je na sultanovu zapovjed. Bila je to kazna za poraz pod Bečom. Osmanska vojska bila je u teškom stanju. U srednjoj Europi hazluške snage su polako, ali uporno potiskivale osmanske trupe. Nakon što je prva opsada Budima morala biti obustavljena, hazluške snage ušle su u taj grad početkom 1686. 12. za sljedeće godine na Mohaču, mjestu gdje je 1500 1526. godine osmanska sila pod vodstvom sultana Sulejmana Veličanstvenog smrvila vojsku Ugarskog kralja, hazbuške snage slomile su osmansku vojsku. Nakon toga oslobođena je cijela Ugarska, Slavonija, Transilvanija i Eger. Car Leopold I odlučio svog starijeg sina Josipa okruniti za Ugarskog kralja dok su Habsburzi popisu titula dodali i titulu kralja Ugarske, sultan Mehmed IV zaglavio u tamnici u kojoj će ostati sljedeće četiri godine. U tom trenutku Giovanni Capello, letački veleposlanik u Istanbulu, objavio je Osmanskom carstvu da je ono u stanju rata s Mletačkom republikom. Navečer tog dana mletački veleposlanik mudro je pobjegao iz grada, prerušen u Mornara. Za zapovjednika mletačkog pohoda protiv Osmanlija odabrani Francesco Morozini. John Julius Norvić piše. Francesku Moroziniju tada su bile 64 godine. On je s oduševljenjem i odlučnošću preuzeo zapovjedništvo nad 64 borbena broda. Tako velikoj floti trebalo je neko vrijeme da se pripremi i on nije mogao isploviti prije lipnja 1684. godine, ali to odgađanje omogućilo je da se njegovoj floti pridruži nekoliko pomoćnih brodova, od pape, velikog vojvode od Toskane i od malteških vitezova. Kada je izašla iz luke, ta se flota odmah uputila ravno prema prvom cilju, otoku Santa Maura, današnjem Leukasu ili Levkadi, i zauzela ga 6. kolovoza nakon 16-dnevne opsade. Santa Maura bila je na strateškom položaju, s nje se mogao nadzirati ulazak u Jadransko more i u Korinski zaljev. Nakon toga maleni odred iskrcao se na kopno i zauzeo luku praveca. U međuvremenu u Bosni i Hercegovini protiv osmanske vlasti pobunilo se kršćansko stanovništvo. Habsburške trupe postizale su uspjehe protiv Osmanlija u Srednjoj Europi. John Julius Norvić piše. S dolaskom proljeća 1685. Morozini je odjedrio prema staroj venecijanskoj luci Korone, koji su zauzeli Turci 1500. Tamo je iskrcao nekih 9500 ljudi, među kojima su, osim Mlečana, bile i toskanske, papine i njemačke trupe, te 120 vitezova Ivanovaca. Ovoga puta osmanski garnizon pružio je očajničku obranu. Tek u kolovozu je bijela zastava podinuta na citadeli. Onda, dok su se ugovarali uvjeti predaje, turski top je otvorio vatru i ubio nekoliko venecijanaca. Pregovori su odmah prekinuti, Savezničke trupe bijesno su provalile u grad i predale se pokolju. Uslijedio je pad niza utvrda. Tijekom dva ili tri mjeseca veći dio Moreje ili Peloponeza bio je pod savezničkom kontrolom i stigao je švedski general grof Otto Wilhelm von Königsmark kako bi za plaću od 18.000 dukata preuzeo zapovjedništvo nad kopnenim snagama. Početkom 1686. Morozini i Königsmark sastali su se na Santa Mauri kako bi raspravili o daljnjem toku rata. Odlučeno je da se prvo zauzme Moreja ili Peloponez. U sljedeća dva ljeta mletačke snage zauzele su veći dio tog poluotoka u Grčkoj. Venecija je slavila pobjede koje nije postigla već desetljećima. U naletu mletačke vojske osmanske trupe izbačene su iz Atene. Tada je iz jednog mletačkog topa njemački poručnik otvorio vatru na par Partenon, gdje je bilo osmansko skladište streljiva. U eksploziji koja je uslijedila oštećen je znatan dio Partenona. Mletačka vojska odlučila je završiti osvajanje Moreje. Tamo su se osmanske snage utvrdile u gradu koji je nosio naziv Monemvazija, grad s jednim pristupom. Mlečani su ga nazivali Malvazija, po posebnoj vrsti vinove loze koja je rasla u tom području. John Julius Norvić piše. Do zamka, postavljenog na doslovno neosvojivoj stijeni, moglo se doći samo preko uskog puta, širokog na većem dijelu manje od metra. On je bio beskoristan za vojsku koja je napadala. Bombardiranje je davalo jedinu nadu i Morozini je zapovjedio gradnju dva topovska položaja, ali prije nego što ih je uspio završiti, pogodila ga je bolest. Predajući zapovjedništvo Girolamu Kornaru, on je otplovio kući u siječnju 1690. bolestan i nezadovoljan. Kornaro se pokazao kao dostojan nasljednik. Zauzeo je Malvaziju, gdje se zastava Svetoga Marka zaviorila na bedemima prvi put nakon 150 godina. Nakon toga, kada je čuo da se osmanska flota približava arhipelagu, odjedrio je na sjever i raspršio je kod otoka Mitilene, pritom joj je nanio i veliku štetu. Ponovno se vratio u Jadransko more i pokrenuo je iznenadni napad na balonu. Zauzeo je i razorio njezine obrambene zidine. Onda je Kornaro obolio od groznice i nakon dva dana bolesti umro. Ono što je uslijedilo bio je antiklimaks, barem kada je u pitanju rat između Venecije i Osmanskog carstva. Francesco Morozini, koji je 1688. izabran za dužda, poveo veliku flotu prema Grčkoj. Osmanska vojska nije namjeravala riskirati bitku s pobjedonosnim zapovjednikom. Morozini je zauzeo Salaminu, Hidru i Specaj. Ali nakon toga Morozini je od napora i umro. Tomira u Sremskim Karlovcima kojim je završio rat između Svete Lige i Osmanskog carstva, Venecija je poduzela veliku opsadu otoka Hiosa u Egejskom moru. Otok je prvo zauzet, ali je nakon šest mjeseci morao biti predan Osmanskom carstvu. Venecija koja je slavila niz pobjeda bila je ljuta na vijest o porazu. Mletački zapovjednik Antonio Zen i njegovi zapovjednici bili su odvedeni u Veneciju u lancima. Zen je umro u zatvoru prije nego što je završena istraga o gubitku Hiosa. Taj rad završio mirom u Srijemskim Karlovcima. Venecija je dobila Moreju i niz otoka u Jonskom i Egejskom moru, kao i niz gradova i utvrda u Dalmaciji, ali nije mogla dobiti Atenu i Korint. U tom velikom ratu koji je zahvatio srednju i istočnu Europu te istočno sredozemlje Jadran svoje mjesto imao i Sinj. 25. rujna 1686. mletački providur Girolamo Cornaro s oko 7000 boraca, uglavnom ljudi iz Dalmacije, na Juriš je zauzeo Sinjsku tvrđavu. Veneciju o tom pothvatu izvijestio ovim riječima. Domaće postrojbe borile su se s uobičajenom hrabrošću. Tako je u jednom danu tog 25. rujna 1686. godine završilo 150 godina osmanske vladavine nad Cinjem. Ali nije to bio kraj bitkama oko tog grada. Nepunih 20 godina od sklapanja mira u Srijemskim Karlovcima, Venecija i Osmanska carevina vodit će još jedan posljednji rat. U tom ratu Sin će opet biti poprište bitke. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom ratu te o velikoj opsadi Sinja 1715. godine. Naš sugovornik je dr. Vjeran Kursar, socijeka za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Situacija na istočnom sredozemlju počela se komplicirati 1645. godine kada je Osmansko carstvo odlučilo zauzeti e, Kretu koja je bila u metaškoj vlasti i time uspostaviti e, hegemoniju na istočnom sredozemlju što je bilo važno iz nekoliko razloga. Jedan razlog je bila komunikacija Istambula sa Egiptom, a naravno Egipat je bila velika žitnica Osmanskog carstva i ta trgovina je bila iznimno e, važna za Osmansko carstvo, vitalna. Druga važna stvar za Osmanlije stvar ideološkog prestiža to je sigurnost e, putova hodočasnika na hađ u Meku i Medinu. I to je dakle jedan od glavnih razloga zašto je odlučeno da se osvoji Kreta. Ranije je bio u prethodnom stoljeću svojen Cipar i time bi se dakle istočno sredozemlje našlo u potpunosti pod osmanskom vlašću. Naravno, Venecija to nije željela ustupiti e, Kretu bez borbe i tu je započean vrlo, vrlo dugi rat koji se upravo po Kandi, koja najdulje e, odoljevala, naziva i Kandijski rat. Na koncu su Osmanlije uspjelo osvojiti Kretu, kraj tog rata je predstavljao kraj mletačke uopće mletačke moći na istočnom sredozemlju stvari označavao je da Venecija polako postaje drugorazredna e, sila. Kandijski rat dobio je ime po Kandiji, današnjem Heraklionu na Kreti. Kandija je bila glavni grad Krete, koja je u mletačkoj vlasti bila od 1211. kada je u dijeljenju plijena nakon četvrtog križarskog pohoda ona pripala Veneciji. Riječ Kandija je iskvareni oblik arapske riječi kandak ili jarak. Kandijski rat izazvali su malteški vitezovi. Oni su po uzoru na uskoke pljačkali osmanske brodove po sredozemlju. Za svaki pak napad malteških vitezova sultani su smatrali odgovornom Veneciju. Godine 1644. predstavnici Venecije su čak zaprijetili malteškim vitezovima da će im oduzeti svu imovinu ako ne prestanu napadati osmanske brodove. Malteški vitezovi nisu poslušali napali su još jedan konvoj osmanskih brodova i opljačkali ga. Sultan Ibrahim, koji je tada već uvelike pokazivao znakove mentalne nastabilnosti, zbog toga je objavio rat Veneciji. Ibrahima će janječari svrgnuti s vlasti u kolovozu 1648. i deset dana nakon tog svrgavanja oni će ga i pogubiti. Ali njegov nasljednik nastavit će borbu za kretu u rujnu 1669. nakon 465 godina pod venecijanskom vlašću i nakon 22 godine duge opsade Kandija se predala osmanskim snagama. Bio je to težak udarac za Veneciju. Kada su je saveznici koji su se borili protiv osmanskih snaga pod Bečom pozvali u savez protiv sultana, Venecija je dugo razmišljala trebali se upustiti u novi rat sa osmanijama. 1684. Venecija se priključila Svetoj ligi u kojoj su uz Habsburgovce i Papu e, bili još i Poljaci, kasnije se priključila i Rusija, iako su se neki u Veneciji protivili ponovnom izbijanju neprijateljstava sa Osmanlijama, Venecija je ušla u taj rat, uspjela je, što je bilo iznimno važno, glavni cilj je bio dakle Moreja, uspjela je e, preosvojiti e, Moreju u Grčkoj, dakle time dobila jedan vrlo važan E, koma teritorija. K tome uspjela je također i proširiti svoju vlast u Dalmaciji, dakle i pomaknuti Osmanlije još dalje od dalmatinskih gradova, uspješi osvojiti e, Knin e, i Sinj 1686. godine. Taj rat je završio mirom u svjetskim Karlovcima 1699. godine. Taj mir je definitivno označio kraj dominacije Osmanskog carstva na bojnom polju. Osmanlije doživljavaju jedan vrlo velik udarac, e, gube Srednju Europu, e, gube Mađarsku, dakle jedno od naj, e, najprestižnijih provincija. Također tada se oslobađaju osmanske vlasti i Hrvatska i Slavonija. Dalmaciju sam već spomenuo i to je sve predstavljalo jedan vrlo velik udarac Osmanskom carstvu kako na vojnom planu, ali također i na političkom planu i na psihološkom planu, jer u stvari prestaje taj mit o osmanskoj nepobjedivosti, prestaje ta ideologija vječnog džihada, vječnog osvajanja takozvanih nevjerničkih teritorija na zapadu i Osmansko carstvo u stvari doživljava jednu veliku traumu. Rijeke e, muslimanskih izbjeglica dolaze u Osmansko carstvo i to onda izaziva i potrese u e, vrhu vlasti. Poraz pod Bečom bio je težak udarac. U prosincu 1683. dvojica izaslanika sultana Mehmeda IV. došla su u Beograd i tamo od velikog vezira Kara Mustafe, zapovjednika osmanskih snaga pod Bečom, zatražili pečat, prorokovu zastavu i ključeve kabe u Meki. Sve su to bile oznake njegove službe i časti. Nakon toga su mu rekli da je ga je sultan osudio na smrt. Kara Mustafa nije se opirao. Njegove zadnje trenutke ovako opisuje Andrew Whitcroft u knjizi Neprijatelj pred vratima, Habsburzi, Osmanlije i bitka za Europu. Kara Mustafa dočekao je smrt stoičkom osmanskom mirnoćom, onako kako je to dolikovalo članu obitelji Čuprilić. Prvo je skinuo svoju odjeću, obrubljenu krznom, onda turban i predao ih sluzi. Tada je zatražio da se ukloni tepih na kojem je klečao, kako bi njegovo tijelo palo na zemlju. To je simboliziralo smrt ratnika i tako je bio osiguran njegov odlazak u raj. Dva krmnika sa svilanom užadi stupila su naprijed i tiho stala iza njega. Veliki vezir ponovno je kleknuo ovoga puta na prašinu i podigao svoju dugu bradu kako bi mu vrat bio izložen. Tada su s uvježbanom lakoćom njegovi krmnici prebacili meko uže preko glave i zategli ga oko vrata, vukući svom svojom snagom. Umro je brzo, s jedva vidljivim drhtajem. Nakon Beča uslijedio je niz daljnjih poraza. Na kraju je carstvo moralo priznati poraz. Mirovni kongres u Srijemskim Karlovcima trajao je 72 dana. Po prvi put Osmansko carstvo moralo je pregovarati sa Savezom europskih sila, moralo je prihvatiti posredništvo neutralnih sila i moralo je priznati poraz. Carevina je izgubila golemi teritorij. Venecija je dobila Moreju, većinu Dalmacije, uključujući i luku Kotor. Posebnim mirom u Carigradu Rusija od Osmanskog carstva dobila Azov. Priča o bolesniku na Bosporu u stvari počinje ipak nešto kasnije. Obično se uzima Miru Kučuka Nađe 1774. godine kao početak takozvanog istočnog pitanja, dakle veliki poraz koje je carstvo doživjelo od Rusije i onda je moralo ustupiti dodatne e, teritorije postoje u stvari početak takozvanog istočnog pitanja gdje je nekoliko stvari bilo važno, to je kontrola puteva prema Indiji, kontrola dakle tog strateškog ključnog teritorija dakle Bliskog istoka i trgovine sa Crnim morem, također i pitanja šta će biti sa osmanskim teritorijem u Europi. Mir u Sremskim Karlovcima je u stvari nagovijestio tako nešto. No ipak, kako su pokazali kasni ratovi, ipak Osmansko carstvo je imalo dovoljno snage da odoljeva čak i da uzvrati recimo u ratu od 1736. do 39. kad je uspjelo vratiti neke teritorije koje je ranije izgubilo. Kao i svaki veliki poraz, tako je i taj poraz koji je bio možda i najteži zato što je bio prvi, dakle nešto do sada neviđeno, nešto to Osmanlije nisu osjetili, tako je i taj dakle, poraz naveo Osmanlije da se zapitaju što ne valja, prije svega na vojnom planu i da se počinje razmišljati o vojnim reformama. E, pravih reforma ipak nije bilo, one u stvari započinju krajem 18. stoljeća, temeljite ekstenzivne reforme i onda kulminiraju u 19. stoljeću, međutim ipak se sa nekim promjenama se počelo. Pokušala se stabilizirati država u ekonomskom planu, promijenio se način prikupljanja poreza, ali također na vojnom planu počelo se polako rješavati pitanje janičara jedne E, vojske koja je u početku bila temelj osmanske vojne snage, međutim od 17. stoljeća nadalje počinje e, gubiti svoju efektivnost na vojnom planu, sada se pojavljuju moderne trupe, moderno uvježbane koje koriste i ove mobilne puške za razliku od ovih starih koje su bile poprilično nepokretne dakle jedne nove e, trupe koje po uzoru na naravno austrijske trupe po uzoru na zapadne trupe koje sada Osmansko carstvo konačno počinje uvoditi. Janjičare je kao elitnu postrojbu osnovao sultan Murat I. Naziv Janjičari znači nova vojska. Isprva su oni bili sultanova osobna straža i pratnja. Promjene u broju janjičara i njihovoj organizaciji počinju krajem 14. stoljeća, kada se oni počinju popunjavati devširmom ili dankom u krvi. Od 1438. i sultana Murata II. pa do 1570. janjičarski korpus popunjavao se isključivo dankom u krvi kod kršćanskog stanovništva. Jedini izuzetak bila je posanska muslimanska raja. Krajem 16. stoljeća u janjičare se primaju i sinovi janjičara te muslimanski dobrovoljci. Zadnja devširma provedena je 1703. godine za sultana Ahmeda III. Janjičari su stoljećima bili najelitniji dio osmanske vojske. Milorad Pavić u knjizi Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću piše. Janjičari su kao strijelci u svojim počecima bili naoružani lukom, a od ostalog hladnog oružja najčešće su imali koplje. Karakteristično njihovo oružje u 15. stoljeću činile su duga, široka i lagano zakrivljena sablja kilič, te ravan mač s jednom oštricom jatagan. Umjesto mača ili sablje mogli su imati sjekire. Već u 15. stoljeću janjičarske su se postrojbe počele naoružavati vatrenim oružjem, osvjedočivši se o njegovoj učinkovitosti. Ono što je Janjičare od njihova nastanka posebno izdvajalo od drugih osmanskih vojnih redova bila je disciplina. Živeći i boraveći zajedno, među njima se razvijao duh kolektivizma, a potpuna odanost sultanu učinila ih je najvećom potporom vladajućoj osmanskoj dinastiji. U vrijeme Morejskog rata i rata s Habsburškom monarhijom, koji se vodio nakon opsade Beča 1683. Janjičari više nisu bili elita, već teret carstvu. Bilo ih je previše. Godine 1660. Janjičarski korpus brojao je 53.849 pripadnika. Bili su raspoređeni po cijelom carstvu. Bilo im je zbog prazne sultanove blagajne dozvoljeno da se bave trgovinom i obrtom. Janjičari su se tako od elite pretvorili u izazivu izazivače nereda i terora. Sultan Ahmed III. je nakon mira u Srijemskim Karlovcima pokrenuo vojnu reformu koja je trebala oporaviti osmanske oružane snage. Mijenja se način regrutiranja tih trupa, sada i seljaci ulaze u redove vojske. Međutim, ta vojska još uvijek nije e, stalna vojska, nego ta vojska je Dakle, ona se prikuplja samo kada izbije rat. Tako da onda, nakon što rat završi, ti se onda vojnici raspuštaju i e, onda nastaju problemi jer se često odaju hajduči da bi stvari nadoknadili ono što su imali kao, kao pravi vojnici. Janičari s druge strane nisu dali dirati u taj svoj monopol koji su imali, dakle kao elitna vojna postrojba, jer su se bojali uđenja, od tih novih trupa koje su ih trebale u konačnici, negdje to će biti naravno osamsto kasnije, 1826. godine, dakle trebali su ih zamijeniti s jednom modernom eh, vojskom ustrojenom po uzoru na eh, evropske vojske. U Kandijskom ratu Venecija je pretrpjela težak gubitak. Ostala je bez svog najvećeg kolonijalnog posjeda. Ali u Dalmaciji je znatno bolje prošla. Borbe su započele osmanske trupe koje su na početku rata napale iz Bosne. Godine 1647. mletačka vojska koju su uvelike činili borci iz Dalmacije zauzela je Zemunik, Novigrad, Obrovac, Ostrovicu, Karin, Nadin, Solin i još niz mjesta. Kako je obrana tih posjeda bila sve teža i kako je Venecija golemi dio svojih trupa morala morala poslati na Kretu, ona je nastojala na svoj novostečeni teritorij privući što veći broj prebjega iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako su u ravne kotare došli uskoci, hajduci su se utaborili u Makarskoj i Boki Kotorskoj. Godine 1648. venecijanske trupe zauzele su strateški važan grad Klis. Kako je kršćansko stanovništvo prelazilo na teritorij koji su držali mlečani, tako je muslimansko stanovništvo s tog teritorija odlazilo na područje koje je još uvijek bilo pod nadzorom osmanskih snaga. Tako je bilo u Dalmaciji, tako je bilo kasnije i na Moreji, koji su zauzeli mlečani. Muslimansko stanovništvo je u svim tim ratovima e, sa Zapadom, sa Svetom Ligom, sa venecijom sa Habsburgovcima pa i sa Rusima uglavnom prolazilo e, vrlo loše. Tada tolerancija u modernom smislu nije postojala, pogotovo ne za muslimane i u stvari vladar je određivao e, religiju svojih podanika tako da su muslimani na onim područjima koja je Osmansko carstvo izgubilo, imali su dva izbora, ili prihvatiti kršćanstvo, i na taj način postati punopravni podanici nove države ili e, se pokupiti i emigrirati u Osmansko carstvo. Ono što je poticalo muslimane i zbog toga je taj toliko velik broj muslimanskih izbjeglica, one koje dakle nisu odlučili napustiti islam, oni su dakle se vratili u Osmansko carstvo, ali zbog toga što je i sam islam u stvari propisuje da musliman ne bi trebao živjeti pod vlašću nemuslimanskog vladara, barem u tom ranijem razdoblju. Što se tiče more, tu mlečani najlaze na nekoliko problema. Jedan problem su muslimani, od kojih dio, veći dio odlazi na teritoriju Osmanskog carstva, dio naravno srada u borbama, a jedan dio je odlučio prihvatiti kršćanstvo, katoličanstvo, Međutim, po gubitku more oni pak nailaze na odmazdu Osmanlija jer svako napuštanje vjere je jedan od najvećih prekršaja u islamu. Morejski rat ostavio još većeg traga u Dalmaciji. Venecija je 1686. osvojila Sinj i Vrgorac. Dvije godine kasnije njezine trupe zauzele su i Knin i Vrliku. Zauzimanjem Herceg Novog, koji je bio osmansko-gusarsko uporište, Venecija je učvrstila položaj u Boki. Godine 1694. venecijanske trupe prodrle su u dolinu Neretve i zauzele Čitluk te ušće Neretve. Nakon toga venecijanske trupe ušle su u Trebinje i Popovo polje. Dubrovačka republika je zalaganjem svoje diplomacije uspjela osigurati da je ne opkole mletačke snage. Tako je Osmansko carstvo zadržalo izlaz na Jadransko more kod Kleka i Sutorine. Kako je izgledao Sinj nakon desetljeća borbi od Kandijskog do Morejskog rata, opisuje Bernard Stuli u knjizi Studije i građa o Sinjskoj krajini. Ovih 40 godina na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće započelo je s velikim bitkama oko Sinja, sri teške opsade Sinjske tvrđave, velikim haranjima i pustošenjima Sinjske krajine i cijele Cetine, s ponovnim velikim migracijama i rastjerivanjem stanovništva i unosnim poslovima s otkupima zarobljenih, pa da ta prva faza završi mletačkim osvajanjem Sinja čime je Venecija dobila tvrđavu ogoljelu i osamljenu, što gospodari Cetinom, a svojim položajem prema Bosni bila odlična predstraža Klisu. Svi ti novoosvojeni teritoriji bili su i teret za Veneciju. Na nekima njezina se vlast baš i nije najbolje pokazala. E, možda veći problem za mlečane na Moreji bilo je pitanje e, vladanja Morejom. Venecija trebala napraviti statut za Moreju, taj statut je napravljen, međutim u Senatu je bio odbijen, tako da u stvari pitanje upravljanja e, Moreom nije bilo jasno riješeno, što onda izazivalo svakakve odluke koje su se mijenjale ovisno o prilikama, što je izazvalo jednu u stvari i fiskalnu nesigurnost i financijsku e, nesigurnost, e, niti trgovina tu u stvari nije trebala se odvijati kako je bilo predviđeno. Na koncu to je čak uzrokovalo na to da Venecija nije imala niti dovoljno sredstava, niti da obnovi te utvrde koje je zauzela, u stvari da utvrdi to novo svojeno područje. To se sve odrazilo i na stanovništvo koje je dakle bilo i još pretjerano oporezivano e, uz tu postojeću nesigurnost, a naravno treba imati na umu da je većina stanovništva naravno bila pravoslavne ispovijesti one se nije mirilo sa katoličkom vlašću, jer za razliku od katolika ipak su imali veće autonomije pod e, Osmanskim carstvom. Pored toga i grčki patrijarh, odnosno pravoslavni patrijarh, ekumenski patrijarh iz Istambula, ali također i e, fanarioti, ta e, moćna e, trgovačka klasa koja je bila uključena i u diplomaciju, koja je igrala vrlo veliku ulogu u Istambulu, ali i na osmanskom dvoru, oni su u stvari i poticali e, Grke na ovim područjima u stvari da priželjkuju ponovni dolazak e, osmanske vlasti. Tako da Venecija, za razliku od Dalmacije gdje nije imala problema sa pravoslavnim stanovništvom, da pače vrlo je uspješno uspjela pacificirati ta novosvojena područja, e, na i taj projekt ipak nije uspio. Venecija je nastojala s Osmanskim carstvom u pravilu imati dobre odnose. Trgovina s istokom bila je predragocijena da bi se ugrozila ratom s carstvom koje je bilo u usponu. Kada je 1453. godine vojska sultana Mehmeda II. osvajača zauzela Carigrad, venecijanski senat odmah je poslao izaslanike kako bi s novim gospodarom istoka dogovorili uvjete međusobne suradnje. Ali mir nije dugo trajao. Pad Carigrada i danji prodori Mehmedovih trupa prema Srednjoj Europi doveli su do poziva pape Pija II. na križarski pohod. Poziv je došao u listopadu 1463. godine, u godini kada su osmanske snage zauzele Bosnu. Papa je namiravao okupiti veliki savez u kojemu bi bile sve sile Europe. U lipnju 1464. Pio II. došao je u Ankonu kako bi se sastao s okupljenom križarskom vojskom ali tamo skoro nije bilo nikoga. Tek u kolovozu stigla su dva venecijanska broda. Papa Pio II nakon toga je i umro. Do tada Venecija je već bila u ratu s Osmanskim carstvom. Prvi veliki mletačko-osmanski rat izbio je 1463. Povod je bio osmansko zauzimanje Arga u Grčkoj. Venecija je imala i saveznika, Ugarsku, ali saveznici ni križari nisu pomogli Veneciji u ratu s Mehmedom drugim osvajačem. John Julius Norvić u svojoj povijesti Venecije piše. U Korintu gigantski obrambeni zidovi preko prevlake 10 km dugi i 4 metra visoki s dvostrukim jarkom i 136 kula na kojima je venecijanski generalni kapetan Alvize Loredan te jeseni zaposlio tisuća ljudi bili su razvijeni nekoliko mjeseci kasnije kao da su od čibica. U sljedećim godinama nije bilo pravih katastrofa. Ponekad su Loredanovi nasljednici Orsato Giustinian, Giacomo Loredan i Vetor Capello i zapovjednik kopnenih snaga Sigismondo Malatesta od Riminija mogli zabilježiti jedno ili dva manja osvajanja otoka ili planinskih ili obalnih uporišta ali s izuzetkom Malvazije ili Monemvazije, koja je pod venecijansku zaštitu stavljena nakon bijega njezina despota Tome Paleologa i nakon toga je postala važna pomorska baza Republike, nisu postignuti neki veći dobici. Priča tih godina je neslavna saga o siromašnoj koordinaciji među saveznicima i ljubomori među zapovjednicima, o zapovjedima koje nisu primljene i mogućnostima koje nisu ostvarene. Taj prvi rat između Venecije i Osmanskog carstva završio 1479. godine. Osmansko carstvo u njemu je zauzelo otoke Negroponte ili Eubeju i Lemnos te dijelove Albanije. Onda do 1645. Republika i carstvo ratovali su samo tri puta. Svaki od tih ratova trajao u pravilu tri godine. U drugom ratu koji se vodi od 1499. do 1503. Venecija je izgubila neka uporišta na Moreji. U trećem ratu carstvo je zauzelo cijelu Moreju te Ciklatske otoke. U četvrtom ratu koji je od 1570. do 73. carstvo je zauzelo Cipar, ali je osmanska flota doživjela težak poraz u bici kod Lepanta 1571. Onda je 1645. izbio Kandijski rat koji je potrajao dva 24 godine. Bio je to peti rat između Venecije i Osmanskog carstva. Godine 1684. izbio je šesti osmanskom letački rat, poznat i kao Morejski. Taj rat završio mirom u Srijemskim Karlovcima. Godine 1714. Republika i carstvo zaratili su se po sedmi i zadnji put. Taj rat bio poznat pod nazivom Drugi Morejski rat. Glavni e, razlog za ponovno osmansko osvajanje more bila je činjenica da se Osmanlije nisu mogli nikako pomiriti sa gubitkom more, niti sa odredbama Karlovačkog mira gdje su izgubili ogromne teritorije. Moreja je nekako bila i najbliža samoj prijestolnici pa možda zbog toga i E, najaktualnija. Pored toga Venecija je ovdje ipak bila najslabiji partner u čitavoj e, Svetoj ligi, odnosno puno slabiji partner od recimo Habsburgovaca. To je bio razlog zašto se Osmansko carstvo odlučilo baš na Veneciju, odnosno na Moreju, a ono što je podiglo moral Osmanlijama je što je u stvari bila, bila točka koja je potaknula opet osmanske vlasti na rat. Bio je rat sa Rusima 1711. godine gdje su oni nanijeli vrlo veliki poraz e, Petru Velikom e, u bici na Prutu. Tada Rusi gube neka područja koja su osvojili u e, prethodnom ratu, prije svega Azov, tako da to njihovo širenje prema jugu u stvari prestaje. To je dakle bio poticaj Osmanlijama da ponovo krenu na taj put povratka vojne slave, što im u slučaju Moreje i, kako se pokazalo, relativno brzo i relativno lako i uspjeva. E, sami povod e, ratu, budući da je Karlovački e, mir bio zaključen na 25 godina, bila je činjenica da je jedan brod sa haremom bivšeg velikog vizira, odnosno sa stvarima za harem bio opljačkan od gusara koji su bili podanici Venecije bilo je također još nekih napada na osmanske trgovačke brodove na istočnom sredozemlju, za to je okrivljena Venecija. Pored toga, e, Osmali su imali problema sa e, crnogorcima koji su bili njihovi podanici, no Venecija ih je često e, poticala. Nakon što su razbijeni u Crnoj Gori, neki su se crnogorci povukli na mletački teritorij u Kotor i to je onda poslužilo porti za objavu rata Veneciji. U travnju 1713. godine potpisan je prvi u nizu takozvanih sporazuma iz Utahta. Zadnji je potpisan u rujnu sljedeće godine. Njima je završen 13 godina dug rad za španjolsku baštinu. Prvim sporazumom Francuska je priznala kraljicu Anu za britanskog suverena i predala je Newfoundland, Novu Škotsku, zaljev Hudson i otok St. Kitts Britaniji. U zadnjem od sporazuma car Svetog Rimskog carstva Karlo VI sklopio je mir s Francuskom kojem je vladao kralj sunce Louis XIV. Sporazumi iz Utrehta uredili su odnose u Europi za sljedećih 20 godina. Britanija je dobila najveći dio kolonijalnog plijena i postala je prva trgovačka sila svijeta. Francuska je potvrdila status najmoćnije kopnene sile u Europi. Dok su europske sile uređivale svoje odnose, Osmansko carstvo pripremalo se za rat s Venecijom. Peloponez ili Morea bio je četvrt stoljeća u vlasti Mlečana u Istanbulu su smatrali da je dosta te vladavine. U prosincu 1714. veliki vezir pozvao je Andreja Memu, venecijanskog bajla ili veleposlanika u Istanbulu i rekao mu da zbog nedavnih incidenata u Crnoj Gori i presretanja osmanskog broda u Jadranu, sultan Ahmed III. odlučio je objaviti rat Letačkoj republici. Rat je objavljen u prosincu 1714. godine, no naravno kako se obično e, nije ratovalo zimi, tako se je pričekalo proljeće. dakle inače e, osnovno pravilo tih rano novovjekovnih predmodernih ratova da se zima koja zna biti vrlo nezgodna e, izbjegava. Potom je vrlo velika vojska prikupljena i ona je krenula taj u principu prilično mukotrpan i zahtjevan put e, sa stanovništa snabdjevanja trupa prema Moreji. Vrlo brzo su e, prvi gradovi e, počeli padati, dijelom zato što ovo pravoslavno stanovništvo, grčko stanovništvo u gradovima se vrlo lako uspjelo nagoditi sa Osmanlijama i u stvari su priželjkivali na neki način i e, povratak pod osmansku e, vlast. S druge strane, što isto prilično e, čudno, niti mlečani nisu tu pružili neki preveliki otpor. Ti gradovi su u stvari bili kroz nekoliko tjedana bili predavani čak i oni važniji. U Veneci su nakon rata zapovjednici nekih od tih gradova zbog takve lake predaje gradova onda čak bili suđeni, dakle bili su vođeni E, procesi protiv njih i u konačnici nakon u stvari 101 dana čitava Moreja je bila pokorena, veliki e, vezir e, Ali Paša bio pozvan u Istanbul gdje je to bilo proslavljeno. Ahmed III. bio je sin sultana Mehmeda IV. Sultan je postao 1703. godine nakon što se protiv njegovog brata, sultana Mustafe II. pobunila vojska. Mustafa je vladao osam godina i isprava je pokušao vratiti teritorije koji su izgubljeni u ratovima nakon neuspjele opsade Beča. Ali mirom u Srijemskim Karlovcima i mirom u Carigradu Mustafa je europskim silama morao priznati pobjedu i Osmansko carstvo izgubilo je goleme dijelove teritorija. Zadnje godine Mustafa je proveo u lovu. Vojsci je bilo dosta takvog vladanja i svrgla ga je s vlasti. Njega je naslijedio brat Ahmed, koji je kao sultan poznat kao Ahmed III. On će biti sultan do 1730. godine. Ahmed je namiravao vratiti barem dio izgubljenog teritorija, ali je to radio pametnije od svog brata. U Ahmedovo doba carstvo je provelo niz reformi. Neke od njih ovako opisuje Milorad Pavić u knjizi Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću. Preokret je bio najuočljiviji na području graditeljstva. Po uzoru na Versaj grade se brojne palače diljem Carigrada, a ubrzo počinju nicati diljem carstva. Najraskošniji dvorac, onaj na Zlatnom rogu, sagrađeni na temelju planova Versajske kraljevske palače prikupljenih od osmanskog ambasadora Čelebizade Mehmeda Efendije. Tijekom vladavine Ahmeda III. sagrađeno je više od 120 palača. Osim palača podižu se javne zgrade, fontane, igrališta. Velika pažnja posvećena je podizanju i uređenju vrtova te sadnji tulipana, koji su u to vrijeme bili popularni posuda na zapadu. Zato se razdoblje od 1718. godine pa do kraja vladavine sultana Ahmeda III. naziva i doba tulipana. Pored raskošnih palača, vrtova s tulipanima, igrališta i procvata književnosti i drugih umjetnosti, Ahmed i njegovi administratori proveli su niz drugih reformi, poput katastarskih mjerenja, kako bi se efikasnije prikupljao porez. Razrezani su i porezi koji su trebali napuniti carsku blagajnu. Sultan je između ostalog zabranio i gradnju drvenih nadgrađa, čardaka na zgradama, te je u janjičarskom korpusu utemeljio i odred vatrogasaca. Vojska i mornarica sultana Ahmeda III. porazila je 1711. na rijeci Prut rusku vojsku cara Petra Velikog. Godine 1714. osmanska se vojska okrenula prema venecijanskim posjedima i uporištima na istočnom sredozemlju. Prvi cilj bio je vraćanje Moreje ali na tome se nije stalo. Nakon e, Moreje e, Osmanlije su odlučili zauzeti preostala uporišta Venecije koje je bilo neko, nekolicina, nisu bili iznimno važni na Kreti, to im je e, pošlo za rukom. Potom ono što je bilo iznimno važno, sljedeći korak za Veneciju sljedeće godine, dakle 1716. to je bilo osvajanje Krfa koje je značio kontrolu čitavim Jadranskim morem. To je naravno za Veneciju bilo pitanje od e, životne važnosti. Ta opsada je započela. Osmanlije su upotrebljavali i mornaricu i e, kopnene trupe, no ipak Venecija se uspjela obraniti na krfu i zanimljivo da su mlečani za taj događaj u stvari zahvalili odnosno stanovništvo Krfa, Svetom Spiridonu, e, svecu zaštitniku grada koji je prema predaje poslao veliku oluju i kišu koja je u stvari onda poremetila planove obsjedatelja i e, osmanska vojska se povukla od Krfa neuspjevši ga osvojiti. Ono što je u stvari e, rasteretilo Veneciju u ovome ratu bio je ulaz e, Habsburgovaca 1716. godine u rat protiv Osmanskog carstva kao e, mletačkog saveznika. To je onda znatno rasteretilo letačke trupe i to kako na ovom teritoriju Grčke, današnje Grčke, tako i e, u samoj Dalmaciji. To onda u stvari značilo i preokret u tom ratovanju, omogućilo onda kasnije neka mletačka e, manja osvajanja u Grčkoj, ali također i e, u Dalmaciji. Kada je veliki vezir obavijestio Andreu Mema da će carstvo objaviti rat Veneciji, venecijanski veleposlanici počeli su tražiti saveznike po Europi, ali ih nisu našli. Norveć piše da su dobili uobičajeni prašnjavi odgovor. Papa i malteški vitezovi ponudili su Galiju ili dvije i to je bilo to. Do 1715. osmanske trupe su nakon petodnevne opsade osvojile Korint i nakon toga brzo je pala cijela Moreja. Zauzeti su i otoci Egina i Kitera. Na Kreti su pala zadnja venecijanska uporišta Suda i Spinalunga. Nakon napada u Grčkoj i na Jonskom i Egejskom moru na red je došla i Dalmacija. Venecija se našla u teškom položaju. Tek će joj konačno sklapanje savezništva sa azuškom monarhijom donijeti prijeko potrebnu pomoć. Do tada će već osmanske trupe krenuti prema gradovima na Dalmatinskoj obali, govori dr. Vjeran Kursar, socijeka za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Napad na Dalmaciju je bio dakle dio tog općeg rata protiv e, Mlečana koje kao što se vidi dakle nije bio ograničen samo na e, Moreju. Dalmacija opet predstavlja stvari teritorije koje su bili izgubljeni u prošlom ratu. Dakle, pitanje i prestiža E, samoga sultana, dakle da te teritorije, izgubljene teritorije u prethodnom ratu vrati e, svojoj državi. U tom zadnjem mletačko-osmanskom ratu godine 1715. osmanske trupe krenule su prema Sinju. Što se tada događalo, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kujundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.